katika wiki au iwe ni katika kila siku au iwe ni katika kila dakika haipiti kipindi illa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wadhifa ibada ambayo kwa afanyiwa lillahi alhamdu tumemaliza kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala ibada kuu miongoni mwa nguzo za Kiislamu nayo ni ibada ya funga ya mwezi wa Ramadhani ambayo ni shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan ndio mwezi ambokuwa Qur'an imeteremshwa kuwa ni mwongozo kwa watu na ubainisho kwa watu litakalowapelekea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na jinsi ya kumwabudu intoka mwezi huu wa Ramadhani tumeingiza tumeingia katika mwezi wa Shawwal mwanzo wa mwezi wa Shawwal ni hii siku ya Eidul Fitr nayo ni mwanzo kadhalika wa ibada nyingine kuu na nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu nayo ni ibada ya haji tumetoka kutekeleza nguzo tuingia kutekeleza nguzo nyingine na kabla ya kutekelezwa nguzo hiyo tunayo hii siku kuu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa tunu ili tuwe ni wenye kufurahi na kudhihirisha furaha yetu قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العده na ili mmalize idadi ya masiku ya funga siku 30 au 29 walitukabbiru Allah ala ma hadakum na baada ya hapo muwe ni wenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala mumtaji Allah subhanahu wa ta'ala takbirat katika siku ya Eid wala allakum tashkurun mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwongozo ambao kuwa amewapa na takwa ambao kuwa amewatunuku na kadhalika muwe ni wenye kumshukuru kwa neema zake nyingi ambazo kuwa la tuhsa haina idadi hii siku kuu inayo ahkam ambazo kuwa yatakiwa tuyazingatie ili tuwe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la kwanza katika siku hii ni kuwa yatakiwa tukithirishe takbirat toka inapojulikana kuwa mwezi wa ramadhani umekwisha imma kwa kushuhudiwa mwezi mwandamo au kwa kukamilisha idadi ya masiku 30 walillahi alhamdu ilishuhudiwa mwezi mwandamo jana yatakiwa toka iliposhuhudiwa watu wakithirishe kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta takbir mpaka itakapofika alfajiri na asubuhi ya sala kutekelezwa jambo la pili ni kuwa yatakiwa watu wakusanyikane uwanjani sunna watu wajumuike uwanjani kuisali swala ya Idi ila kwa dharura itakayowapelekea kutoweza kujumuika uwanjani wataswali misikitini uwanjani yatakiwa watu kadhalika walete takbirat mpaka pindi imam atakapokuja kila mmoja apaze sauti yake na anyanyue sauti yake kudhihirisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kudhihirisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala amtaje Allah subhanahu wa ta'ala dhikran kathira jinsi ilivyokuja katika sunna sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutukuzwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo jambo la tatu ni kuwa imam akija ni moja kwa moja aanza kwa, kwa kuswali kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu قال شهدت صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم بدأ بالصلاة قبل الخطبة wote walikuwa wakianza kwa swala kabla ya kutoa khutba wakianza kwa kuswali raka mbili na takbira zake saba katika raka ya kwanza na tano katika raka ya pili kabla ya imam kutoa khutba baada ya swala hiyo leo hii imekusanyikana idi mbili idi ya mwaka na idi ya wiki idi ya mwaka ambayo kuwa ni Idul Fitri na idi ya wiki nayo ni siku ya Juma leo hii kuna dhikri mbili yatakiwa watu wakithirishe dhikri ya kwanza ni dhikri ya idi ya mwaka nayo ni takbirat kisha dhikri ya pili ni kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kuwa ndiye aliletwa na hii khair na hii fadhila kubwa ambayo kuwa tuko ndani yake uchache wa haki yake mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo kuwa yatakiwa tumtekeleze kama alivyosema mwanachuoni Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ni kuwa mtu kwa uchache ulimi wake usikatike kwa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallama kushuhudia hii hii baraka na hii khair ambayo kuwa ametujilia nayo siku hii kadhalika katika ahkam zake ni kuwa swala ya Eid yatakiwa watu waiswali watu wajumuike bali ilikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Aisha radhiallahu anha umirna an nukhrija alhuyab walawatik min qudurihinna tulikuwa tukiamrishwa tuwaondoe hata wale banati ambao kuwa ni wanamwali ambao huwa katika hudura huwa katika chumba khas hawatoki nje lakini siku ya Idi tulikuwa tukiamrishwa tuwatoe na wanawake wote ambao kuwa wako katika siku zao za mwezi ili waje uwanjani washuhudie khairi kubwa ya Uislamu na wapate baraka na wafanye dua pamoja na waumini illa wa huyad walikuwa ikija nyakati ya swala wajitenga waketi kando wakiwaacha wenzao kuswali ilikuwa ni sunna watu wote kuhudhuria wanawake kwa wanaume wakubwa kwa wadogo kuhudhuria kuswali swala ya Idi uwanjani imejumuika swala mbili ya Idi katika siku hii ya leo swala ya Idul Fitri ambayo yaswaliwa mapema alfajiri au asubuhi kisha swala ya pili ni swala ya juma ya idi ya wiki nayo inayo khiari kama ilivyokuja katika hadithi ya Uthman ibn Affan radhiallahu anhu asema ijtamaa fikum al-yawma idani idul fitr au idul adha wa idul jumaa leo hii imekusanyikana idi mbili Idi ya Fitri au amesema Idul Adha na Idi ya Juma asema wa inna mujammi'un faman shaa fal yujma fal yajma wa inna mujammi'un ambaye ataka na aswali fardhan swala ya Eid kisha Juma anayo khiari imma aiswali Juma au aswali swala ya dhuhuri bimaana ibada haikosekani lazima ipatikane kwa hivyo mtu ana khiari kuswali imma swala ya ijumaa au swala ya idi asema Uthman radhiallahu anhu wa inna mujammi'un ama sisi ni wenye kukusanya kuziswali swala ya idi na tutaswali swala ya Jumaa kadhalika katika siku hii imewekwa ni sheria watu kudhihirisha furaha furaha ya kisheria furaha yenyewe ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu inna allaha la yuhibbu almusrifin enyi wanadamu vaeni mapambo yenu pindi mnapokwenda katika misikiti pindi mnapoondoka kwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni jambo la kisheria hii ni jambo ambalo kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidhihirisha na sahaba zake radhiallahu alaihim ajma'in wakitoka na ilhali wamejitwahirisha na wakavaa mavazi yao iliyokuwa bora na wakawa ni wenye kujipaka manukato na wakawa ni wenye nawirika kuja kusimama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na kudhihirisha shaair za dini ya Uislamu hii ni jambo la kwanza na mavazi yenyewe yatakiwa yawe kwa mipaka ya kisheria wanaume wavae jinsi ambavyo kwa sheria yataka na wala wasivunje mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuvaa kwao isiwe ni mavazi ya israfu mavazi ya kujifadhilisha juu ya wenzake mavazi ya mtu kujionyesha na kuona wenzake kuwa ni duni bali mavazi ambayo kuwa ni ya kuridhisha Allah subhanahu wa ta'ala yasiwe ni yenye kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo hivyo wanawake watakiwa walazimu hijabu ya kisheria na wala wasiwe ni wenye kudhihirisha mapambo yao kama ilivyokuwa ada katika mitaa mingineo siku hii ndipo vazi lililovaliwa katika Eid vazi lililovaliwa katika Ramadhani huwa lenye kuvuliwa na nikavaliwa vazi lingineo hasha wakalla sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni yenye kuzingatiwa na kuhifadhiwa mapambo kwa wanawake yabaki katika sitara wavaa mapambo yao kwa ndani na juu yao wajigubika kwa jilbab wasizidhihirishe hizo mapambo wakadhalika katika kudhihirisha sherehe ni kuwa kila chakula na kila kinywaji kilichokuwa cha halali kimehalalishwa yatakiwa watu washerehekee kwa kula na kunywa na wala wasifunge siku hii hii ni siku ya kula na kunywa mina tayyibat vyakula ambavyo kwa vyaliwa ni vile ambavyo kwa ni vizuri vizuri na wala haijuzu katika sherehe kutumiwa chochote ambacho kuwa ni cha haramu haifai kutumiwa chochote ambacho kuwa ni cha haramu ima ni mankuli au ni vinywaji vilevya na vinginevyo ilivyokuwa ni haramu katika siku za Ramadhani na siku zinginezo wakadhalika katika siku ya sherehe yabakia ni haramu sherehe haihalalishi uharamu wa kitu chochote wakadhalika ilikuwa ni katika ada kuwa siku hii ya Idi ilikuwa watu wakiwachia banati wadogo aiywa banati wadogo ambao kuwa hawajapea wadhihirishe furaha kwa michezo na kuimba asema Abubakar radhiallahu anhu asema Aisha radhiallahu anhu kuwa aliingia Abubakar radhiallahu anhu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata jariyatani tughannayani tughanniani bi makila yawm bu'ath Abubakar radhiallahu anhu aliingia katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikokuwa binti yake Aisha radhiallahu anha akapata kuwa kuna visichana viwili vidogo vikifanya nyimbo na mashairi ambayo kuwa ilisomwa siku ya Boath siku ya vita vya Badri Abubakar akawa ni mwenye kuchukizwa na jambo hilo akataka kuwakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dahuma fa inna likulli qaumin id waate kwani kila kaumu wanayo idi yao hii ni idi yetu yajuzu kwa wasichana wadogo wafanye ghina au kuimba au wafanye kasida ambayo kuwa haina makatazo ya kisheria haina kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake wala haina kuchukiza au kukugudhi watu na kasida zenyewe za mafunzo na zenye taalimu kama vile zenye kushajiisha katika kwenda kukabiliana na maadui au kunusuru dini na wala hawakuwa ni watu ambokuwa ni wataarabu yani wana ubobezi katika nyanja za, za muziki haifai waletwe watu wataarabu au watu wa kupiga ngoma ambao wajifunza fani hiyo au sana hiyo kuja kuifanya bali hao wasichana ni wadogo ambao kuwa wakikumbuka yale mashairi ambayo kuwa yalikuwa yakisomwa ya juzi na ni haramu kinyume chake nayo ni watu kufungua miziki imma za tarab na ngoma zinginezo wakisema kuwa washerekea dini washerekea idi haisherekewi idi kwa fikra hizo yasherekewa idi anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika yajuzu kucheza michezo ambayo kuwa ina manufaa asema mama yetu Aisha radhiallahu anha walikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Habash yalabuna bin walhirab ilikuwa mahabashi wakicheza katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mikuki wakidhihirisha zile fani za vita hilo ndio lilikuwa likijuzu ama watoke wanaume waingie uwanjani na waanze kucheza ngoma hasha wakalla sio katika sheria sio katika nidhamu na sunna aliyokuja nayo Mtume الله عليه وسلم kilichoruhusiwa ni jambo ambalo kuwa larudi na faida kwa umma kama vile watu kucheza michezo ambayo kuwa ina ushujaa ndani yake kuendesha farasi au kushindana nayo leo hii kuna magari watu kushindania kwa magari au watu kushindana katika kutoa beti za mashairi kuonyesha uwezo wao wa kilugha au watu wakawa wacheza michezo ambokuwa ni kama vile miareka hii ilikuwa ya juzu sio kama ilivyokuwa leo hii yaandaliwa tamasha usiku wa Eid au mchana wake kisha watu wakawa waingia na wacheza ngoma ni kinyume na idi ya kisheria ibada Allah idi ni ibada idi ni ibada na ibada haiwi ila kwa lile ambalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallama wamefunza barakallahu li wa lakum bima sami'tum nas'alullaha li wa lakum at-tawfiq fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده عباد الله hii siku ambayo ni ya Eid ni mwanzo wa ibada nyingine mpya katika sheria ya Kiislamu nayo ni ibada ya haji yatakiwa watu wajue na wasighafilike kuwa tumeingia katika msimu mwingine wa ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini kuwa huwa ni, ni mwenye kuwapa na kuamrisha kwa ibada katika kipindi kisha kuleta nyingine katika kipindi kingine kwa kuwa tabia ya mwanadamu na hali ya mwanadamu mara nyingi huwa ni mwenye kukinai na kusinyaa kwa kufanya jambo kwa kipindi kirefu lao ingeachwa watu wafunge mwaka nzima basi ingepatikana waasi katika watu ambao kuwa wangefanya hila ya kufuturu lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake na kwa elimu ambokuwa atujulia sisi wanadamu ameweka ibada na misimu tuingia katika msimu mpya wa ibada yatakiwa mja ambekuwa ataka kuja kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala awe na azma kadhalika ya kufanya ibada hii kuu ambekuwa iko mbele yetu imeanza msimu wake nao ni mwezi wa Shawwal kisha na Dhulqaada na siku kumi za Dhulhijja ibada ambayokuwa ni nguzo miongoni mwa nguzo kuu za Uislamu min al-arkan al-khamsa mtu mu'min amekuwa atarajia kutana na Allah subhanahu wa ta'ala na afanya ibadati imanan na huku atarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakiwa awe na tamaa awe na pupa na muombe Allah subhanahu wa ta'ala amwafikie katika kutekeleza kila ibada ambayo kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameisherehesha kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fadhila zake nyingi na khairi yake kwetu huu umma ni nyingi na hatutozipata ila tutakaposhikamana na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haipatikani ila watu watakapozingatia sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala alitupa mwezi wa Ramadhani na zakatul fitri sote tukashuhudia kheri kubwa iliyokuwa na hivyo iwapo tutakuwa ni wenye kuendelea kutekeleza ibada za funga za sunna na ibada za faradhi salawat na tukahiji na tukatoa zaka biidhnillah ulimwengu utakuwa sehemu nzuri ya kuishi kinyume na vile iwapo watu watakuwa ni turaku sala wenye kuacha swala watu wakawa ni wenye uchoyo na mali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa watu wakawa hawazingatii sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi ulimwengu utakuwa ni utangulizi wa jahannam itakuwa ni sehemu mbaya ya kuishi kabla ya watu kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakawa ni wenye kuhesabiwa hesabu kali na kuadhibiwa kurekebisha na kusuluhisha huu ulimwengu na maisha ambayo twaishi yategemea kwa nguzo ambazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametokea yategemea sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakika kila mwanadamu au kila kundi lafanya bidii na himma ili kufanya marekebisho katika maisha ya wanadamu walakin mbio na juhudi ambazo kuwa zafanywa matunda yake ni machache au mara nyingine haipatikani walakin Allah subhanahu wa ta'ala akiweka lake basi hushuhudiwa na hata ambaye kuwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala imeshuhudiwa khairi ambayo kuwa tumeishi ndani yake katika Ramadhani mpaka tukaimaliza yatakiwa khairi hii ibakie kwa zile ibadati ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ibadallah swala ni faridha swala ni faridha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mtume wake sallallahu alaihi wasallam fasina wasifa fasina mawasiliano na Jibril alayhi salam alichukuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika al safari akaenda akapokeshwa hizi swala tano ambazo kwa swali mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuuliza hii ibada haina msimu fulani haina siku fulani haina kipindi cha watu kutaka la ni ibada ambayo kuwa imewekwa iswaliwe kila siku usiku na mchana mara tano kwa siku haifai mtu aiache asema Umar radhiallahu anhu la habba liman taraka as-salah fi al islam hana sehemu hana hadhi hana cheo ambaye ataacha swala katika uislamu bali asema mtume sallallahu alaihi wasallama al ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah na katika riwaya baina al-mar'i والكفر والشرك ترku الصلاه ahadi na mipaka iliyokuwa baina ya mja na ukafiri na ushirikina ni hii swala iwe iwapo ataacha mtu kuswali tahawunan akaipuuzilia basi anaogopewa kuingia katika ukafiri au ushirikina hii ni haki ya Allah subhanahu wa